www.paltak.com Sova put vjernika All your armies All your fighters All your tanks And all your soldiers Against the boy Holding a stone Standing there All alone In his eyes I see the sun is smile, I see the moon.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 A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjernika, dobar put vjernika. pravo vjernike. Krimi unutem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.autor.com Soba, put, vjernik portalima www.skazanislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, Kur'ana, video i audio, download, arhive, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. una specifiche www.com صدى فارش إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراض وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عن خلق عهود قد لديك جسار تقول يبتدو سبب الله جل وعلا في يا أعالي المجد في ليل الكرامة والكفاح يا ميادين السلاح يا شموخ المجد في قلب الصباح قد جاء حي على الفلاح يشدو بحي على الكفاح أمة الحق أجيبي قد بدا الحقد الصليب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب أمة الحق أجيبي فبدى الحقد الصليب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي فالتوارى توارى بي الشعوب صدق يزنار رفضناها نجودي إذ نجو ديرنك المنافق To je jedna prepreka koja raspoznava ljude gdje su iskreni jesu li ispravni, istiniti ili su lažovi. Jer sidk i laž se nikako ne, može, ne mogu da spoje. I to je raspoznavanje između stanovnika dženneta i stanovnika džehennema. To je Allahova sablja na zemlji koja ništa ne dohvatje da ne presjeće. فوق الوهاد أمتي ويح الأعادي هل لماضينا أعادي أم رياح الشر باتت تختفي فوق الوهاد طالما سرنا ببؤس ودنا الكفر تنادي Istinoljubiv je onaj koji se kaže priprema za smrt, priprema se za smrt, a ne stidi se svoje tajnosti, ako bi Allah dželle vala nju otkrio.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 Zaista je najveća blagodat da je čovjek na pravome putu, da u islamu. To je najveća blagodat koju može jedan čovjek da posjeduje i da dobije živimo u vremenu kada većina ljudi vidimo da robuju e, svemu i svačemu. Robuju svojim strastima, robuju svojoj djeci, svojoj ženi. Dakle, robuju svem drugom, samo ne uzvišnom, Allah te barak trebala. Zato je najveća blagodat da čovjek istinski bude rob Allahu dželevana i da se ukrasi sa najljepšim svojcima koji su potrebni za jednog vjernika dok se drugi ukrašavaju sa lažnim dunjalukom i danas, kako neki nevjernici ili većina njih proslavljaju svoje praznike, ukraćuju, ukrasuju svoje jelke sa beznačajnim i jadnim ukrasima, vjernik koji robuje Allah tebareku ta'ala treba da ukrasi sebe i svoja djela sa onim sa čime je zadovoljan Allah vale. Jedan od tih, od tih ukrasa koji neminovno treba da bude kod jednog insana je sidok. Sidok znači istino ljubivost, to jest iskrenost prema Allaho Đelevala. Ona se ogleda kako u jeziku, tako i u srcu i dijelima. Allah sva dala mnogo mjesta u Koranu nam naređuje da budemo istino ljubivi, da budemo s onima koji su takvi. Kaže Allah Azze u ođelu poznatom ajetu u suri Al-Ahzab, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كاج الله جل وعلا أوي كوي ديرويت أوي كوي ديرويت بويت الله i govorite govor قولا سديدا dakle govor ispravan govor istinit govor koji ima svog smisla govor koji koji Allah جل, جل وعلا voli kaže Ibn Abbas komentator Kur'ana kada čujete da Allah جل وعلا doziva u Kur'anu sa riječima ja je ledina amenu ovi koji vjerujete, kaže onda dobro svoje uho, pripremite da čujete što vam uznišene Allah želi s time reći. Poslije ovih riječi dolaze ili naredba ili zabran. Pa ovdje nam Allah, Allah žele vana naređuje da ga se bojimo i da govorimo istinit govor. Dalje kaže, kada to vjernik učini, kada žele vana yuslih lekum a'malakum, ve vajavfir lekum zunubekum Kada se budemo Allah dželle vala bojali i govorili istinit govor, Allah dželle vala će nam popraviti naša djela. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum i oprosti nam naše grijehe. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما onaj koji se pokorava Allahu dželle vala i njegovom poslaniku taj će uspjeti najvećim uspjehom taj će uspjeti sa najvećim uspjehom. Sidok je svojstvo koje mora, koje mora da bude kod svakog vjernu, vjernika prisutno. I to je jedan od šartova šehadeta. Jedan od sedam šartova šehadeta jeste i sidok. On je suprotan laži. Istini, istin, istinitost je suprotno laži i ne može se nikako da nađe ova dva svojstva kod jednog vjernika. Sidok je sušto dobro. Kako smo rekli, da ono mora da bude da se očituje na jeziku i srcu u djelima jednog čovjeka, jednog vjernika. A ono nije nimalo lako za ostvariti. Svako od nas će sigurno reći ja jesam, ja, ja sam iskren, ja se isto ljubim. Ali to nimalo nije lako, to suštinsko pravo značenje sitka da, da, čovjek, da čovjek dobije. Pa ćemo pokušati sa ovom dozvolom da svoje neke, neke kuranske ajte hadite koji govori o tome. Objašnjavajući suštinsko značenje riječi je sidr, Neki islamski učenjaci su kazali da to znači poludarnost, javnosti i tajnosti. Dakle, se poludare čovjekova ljudska djela koja čini javno i koja čini tajno. Znači, ako čovjek čini nešto u javnosti, treba i u tajnost da čini. Ne da dođe uči kuran samo kada je u džami, ako će da ga ostavi, na primjer, ne. Nego da to bude, da se to poludari. Čak što više da mu njegova tajnost bude bolja od njegove javnosti. Drugi su rekli, da ti znači reći istinu onda kada ti prijeti stradanje. Reći istinu kada ti prijeti stradanje ili reći istinu, drugi su opet rekli, reći istinu kada ne može se iz te situacije ništa drugo da izbavi osim da slažeš. Kažu, to je, to je prava, pravo značenje citka. Istinoljubiv je onaj koji se kaže priprema za smrt priprema se za smrt, a ne stidi se svoje tajnosti, iako mu Allah džele vala nju otkriju. Dakle, ono što čini u javnosti, čini u tajnosti. Nije poput monafika koji samo svoju vaštinu pokazuje među ljudima, a kad se osame sa Allahom džele vala, skoro nikako ga i ne spomenju kako kaže uzvišeni Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nam ređe da se njega bojimo i da samo govorimo istinu. Sa ovim uzvišenim svojstvom sidq, Allah žele vala opisao sam sebe. Allah uzvišeno opisao s ovim svojstvom sam sebe kaže وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا A u drugom ajetu وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا A ko to bolje, ko to istinitije, ko ima ljepši i bolji govor od Allaha uzvišeno. Kad je spomenica dakle ovdje riječ sidq. Sidq mora da bude u svim stvarima u našoj vjeri. Kako u strahu, tako i u nadi, tako i u zuhdu i u zadovoljstvu i u ljubav prema Allah dželevala. Trebamo da budemo stalno istiniti, istino ljubivi. Jedan od islam slučajaka rekao stvarno znači sitka je, kako smo spomenuli, da da budeš iskren na mjestima gdje te može ikuti samo laž. Dakle, samo može da se izvučeš, da, da slažeš, ako tada budeš iskren, ostvario si svojstvo sitka. I to je najbolje sredstvo za, za ulazak u džennet. Da čovjek bude istinit. Najbolje sredstvo da čovjek uđe u džennet. O vrijednosti sidka ima puno ajeta hadisa. I Allah je Vala opisao svoje najbolje ljude, a to su vjerovijest poslanica tim svojstvom. Pa Allah je Vala spominje u Kur'anu pa kaže وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا I spomeni u knjigi Ibrahima, on je bio siddiqa nebija, bio je istino ljubiv, vjerovjesnik. Dakle, imao je to svojstvo da je bio istinit i iskren. Dalje kaže Allah uzvišeni, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانِ صِدِّيقًا نَبِيًّا I ti spomeni u knjizi Idrisa, i on je zaista bio istino ljubiv i bio je vjerovjesnik. Isto za Ismaila, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ نَبِيًّا i spomenu knjigi Ismaila, on je zaista bio onaj koji čuva svoje dato obećanje i bio je iskren, istinit vjerovjesnik. Allah Đelevala takođe spomnje Jusufa, ali i sratu vaselam, onda kada su mu došli da protumači stan o sedam, sedam debelih krava, kako je bilo pojedeno od sedam mršavih krava, kada je došao uh, Melik, dakle, vladar Egipta, kad je sanio da je pojel, da se sedam mršavih krava pojelo sedam debelih, pa nije znao ko da mu domaći taj san, pa su došli Jusuf alaih pa ga sa tim svojstvom dozivaju, kažu Jusufu ejuhel siddiqu eftina, do kraja ajta, Jusufu, o Jusufe, prevedeno je kao prijatelju, a ovu stvari ima značenje ist, o ti istiniti, Jusufu, istiniti, iskreni, istroljubivi, to tumači nam ovaj san, sedam mršavi krava što pa sedam debeli. Dakle, vidimo da su poslanici i tekako bili s ovim svojstvom ukrašeni. Allah uzvišeni dalje kaže Mel Mesih ibn Merujeme illa rasulun kad halet min qablihi rusulu wa ummuhu sibdiqa. Nije Isa sin, Mesih sin Isa Merjemi bio ništa drugo nego poslanik a i prije njega su, kaže, bili poslanici, a njegova majka je bila sistita. Njegova majka je bila ona koja je bila istinita, koja je bila iskrena. Pa ta, vidimo da i se spominje također, znači, njegova majka da imala to svojstvo. Kaže Ibn Abbas rahim, radijallahu anhu Arba men kunne tihi fekad rabah. Četiri stvari koje budu kod jednog insana, taj, taj je uspio kaže es sidqu wal-haya'u wal-hasan al-khuluqi wa shukr Kaže na prvom mjestu spominje stid, i ljubivost. Pa onda spomnje stid, lijep moral i zahvalnost. A vidimo, na prvom mjestu se spomnje as-sidqu. Kaže Ibn Sayyim Rahimahullah, Sidk je znak razpoznavanja ljudi između vjernika i munafika. To je jedna prepreka koja raspoznava ljude jesu li iskreni, jesu li ispravni, istiniti ili su lažovi. Jer laž lažta nikako ne može ne mogu da spoje. I kaže, i to je raspoznavanje između stanovnika dženneta i stanovnika džehennema. To je Allahova sablja na zemlji koja ništa ne dohvatja da ne presjeće. Ko tim putem krene, nikada se neće kajati. Kaže, ko jezikom isto ljubih govori, taj će zasigurno uspjeti i pobjedit će svoje neprijatelje. Istinoljubivost je bila osobina svih poslanika, tako i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, jer je poznato da poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije nikada u svome životu slagao. Nije nikada bio do njih koji, koji, koji govore laž i prije nego što je dobio poslanstvo, a da ne govorimo tek kad mu je slišla objava da Allah te barko Pa tako vidimo u hadisu koga prenosi Buhari je muslim u svojim sahihima stoji kada je Allah dželevala objavio kuranski ajed poslanik sallam sallam u enzir aši roteke l'aqrabin i ti kaže opomeni svoju <clears throat> bližnju rodbinu opomeni svoju bližnju rodbinu svoje rođake pa je kaže poslanik sallam sallam izašao na, na brdo safa i pozvao je svoje rođake i svoju bližnju rodbinu pa im je rekao svima da li bi mi vjerovali kad bi vam rekao da iza ovog brda da vas čeka konjica koja želi da vas napane jer mi to vjerovali, pa, pa svi kaže jedno glasno rekli, vjerovali bi mi o tebi, nikad kaže nismo čuli, nismo čuli laž. Pa vidimo da su, dakle i mušnici, znali da je postavio selem istinit i da nije nikad odbio od onih koji govore laž. Zato moramo da se ukrasimo ovim svojstvom kako bi, kako bi uspjeli. Allah Đelevala nam naređuje da ga se bojimo i da budemo u društvu onih koji su iskreni. Pa kaže Allah uzvišeni, Ja ajuhel ladina amenu taku Allahe wa kunu me as sadiqin. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite sa onim koji su istino ljubili. Ovdje je došlo imperativu, dakle u naredbi, da se bojimo Allaha i da budemo sa onim koji su, koji su takvi, koji su istiniti. A ne da, da se družimo sa lažovima <clears throat> ili sa nekim petljavrašima, tako dalje, nego moramo da se družimo sa onima koji su istin, istiniti i koji svoje jezike i svoja srca i sva djela čuvaju od odlažu. <clears throat> Kaže Allah Dželevala u ajetu, spominući četiri kategorije ljudi, četiri najbolje vrste ljudi što, što, što ikada su bili što mogu da budu, jedan, znači da, da može jedan insan da postigne te kategorije pa na prvom mjestu Allah Azza wa Jalla spomine da su to vjerovjesnici. To je više nemoguće, znači više nema vjerovjesnika, tu više kategorije može niko od nas da postigne, ali može u drugu, a to je za te kategorije vjerovjesnika dolazi odmah kategorija ljudi koji su siddihun, koji su istino ljubili. Pa onda dolazi šehidi, pa onda dolazi dobri. Kaže Allah Azza wa Jalla, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه Kaže, ko se bude pokoravao Allahu njegovom poslaniku, ko se bude pokoravao Allahu njegovom poslaniku, takav će biti, ili takvi će biti u društvu. Allah će im darovati da budu u društvu sa onima koji, s kojim mine nebijine, wa siddiqine, wa šuhedaj, wa salihin. Kaže, sa vjerovjesnicima i sa istino, istinoljubivima, i sa šehidima, i sa dobrima. وحسن أولئك رفيقا a divno li je to, divno li je to društvo. Ibn Abbas e, osim toga Allah dželeva nas podučava da na sudnjem danu neće ljudima ništa drugo koristiti ako ne budu imali ovo svojstvo kod sebe. Neće im koristiti ako ne budu se okitili sa svojstvom sidrha. Jer Allah dželeva ne prima djela koja, koja nisu urađena isključivo u ime njega. kaže uzvišeni, Hada jevmu jenfa'u sadiqina sidquhum. Ovo je dan u kojima će koristiti, kojima će, ovo je dan kome će, kada će koristiti istino ljubivima njihova ist, istinitost koji su, koji su radili. Allah je wa Allah kaže dalje, lakum džennatum teđri min tahtiha lanhar. Njima pripadaju dženneti ispod kojih će rijeke teći. Takvima koji budu istiniti. Halidine fiha ebeda, u njima će zauvijek ostati. Radi Allahu anhu wa radu anhu, Allah je s njima zadovoljan, a i oni, i s Allahom zadovoljni, zalike li fawusul azim, to je veliki uspjeh. Kažem nabar, komentator Kur'ana za ova, za ovu spomenutu riječ sidut, u ovom ajetu kaže to je to je dan u kome će mošidima koristiti njihov tevhid. On je potomače ovdje sidut kao tevhid, kao, kao vjerovanje, kao jednoća, ispoljavanje jednoća Allah uđelevanu. Prenosi imam muslim da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Men sel Allah ta'ala es šehadete fi sidqin بلغ الله بلغه الله منازل منازل شهداء وإن مات على فراشه I ovdje kaže se u hadisu, ko bude iskreno od Allah dželle vala tražio šehadet pokriv na Allahovom putu. Ko bude tražio istinski, ko bude žurio ka tome da bude šehid na Allahovom dželle vala putu, kaže Allah Đelevala će mu dati stepene šehida, pa makar umro u svojoj postavi. Vidimo koliko je važno da čovjek ima ovo svojstvo sidrka. Zato se rekao malo prije, to nimalo nije lako. Kog <clears throat> god se od nas pita, želiš biti šehid, sigurno se želi. A da li ima to stvarno sad kod, kod svakog, svakog od nas, da li je to sidrk prisutan, koji je, ona se blago njemu, jer popada pod ovaj hadis, da će Allah Đelevala mu dati, da ređe i stepene šehida, makar umro u svojoj postavi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas postiče da govorimo samo dobro ili da šutimo. Ponekad ako nismo u situaciji da kažemo dobro, onda bolje da šutimo nego da govorimo nešto polovično ili ne dovala dželevala da govorimo ono što nije istina ili nešto da nagađemo iz Allaho da vjere. Tako prvo se hadis od ima Buhari i muslima od Ebi Hureyra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Men kane ikmenu billahi u ljom akhir" fel jekul hajra au li jesmut. Au li jesmut. Ko kaže vjeru Allah i sunji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve ko vjeruje Allah i sunni dan, neka govori dobro ili neka šuti. Da li kaže hadisu: "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jara." I onaj ko vjeruje Allah i sunni dan, onaj ko vjeruje Allah i sunni dan, neka ugosti svoga komšiju, neka bude plemeni prema svojim komšiji. ومن ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه i onaj koji kaže vjeruje Allah i sunji dan neka ugosti svoga gosta <clears throat> prenosi Buhari i Muslim Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava šta se sve kod jednog čovjeka ne može zajedno da sastavi. Šta sve kod jednog čovjeka je nemoguće da bude skupa. Pa kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi hadis Abu Hurajre radijallahu anhu zabilježene kod imama Ahmeda, Kaže, iman i kufr se ne mogu naći zajedno. Kao što je jasno, da se iman i kufr u jednom srcu čovjeka ne može naći zajedno. Kaže, da li niti se mogu naći zajedno, ili niti se mogu sastaviti zajedno laž i istinoljubivost. Da čovjek u isto vrijeme i lažov i iskren. To se ne može sastaviti kod jednog, kod jednog vjednika. Niti se, kaže, može sastaviti izdajstvo i povjerenje. Dakle, da je čovjek izdajista da je povjerljiv, to se također ne može sastaviti u jednom, kod jednog čovjeka. Da li kaže poslanik sallallahu alejhi ve sallam, hadis koga bilježi imam Ahmed, a prenosi ga također Abu Hurajra radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sallam rekao, dovo ne prevare, prevare jednom insanu da laže, da dogovori sa svojim bratom da ga laže. Dovo ne prevare da govoriš nešto svojem bratu, a on ti, on ti vjeruje dok ti njemu lažeš. On ti vjeruje dok ti njemu lažeš. <clears throat> Zato iskreno su riječima neminono kada čovjek bude iskren i istino ljubi u svojim riječima, nemino će ga to prenijeti na, na drugu deređa, to je da bude iskren i istino ljubi u svojim dijelima. I isprava u svojim postupcima, jer je čovjek kada se pridržava istine u onome što govori, to će ga nemino dovesti da njegovo lice dobije svjetlost i da zasija, da zasija na njemu. I da ga ljudi prepoznaju kao iskreno i pouzdano. Poslani sallallahu alejhi ve sellem naređuje da budemo istino ljubivi, a zabranjuje nam da lažemo, pa u hadisku bilježi imam, imam muslim kaže, عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة u ovom hadisu je tako jednostavno i kratkim, dakle, u malo riječi, Allah poslanik sam objasnio, <clears throat> objasnio put do dženneta. Kratak, kakve dakle staze do dženneta, kako čovjek da stigne? Pa kaže, inne sidqa jehdi ila lbir, zaista sidr, isto ljubivost, vodi u dobročinstvo. Vodi ka dobročinstvo, kada čovjek bude istino ljubio u svom govoru, svojim dijelima i u svom srcu, to će ga nemirno učiniti da bude dobročinite, da radi dobra djela. A ta dobra djela, o inne lbira jehdi ila dženne, a ta dobra djela ga vodi u dženne. Kako jednostavno i prosto je to objašnjeno u ovom hadisu. Kaže dalje, wa inna rajula la yaftuka hatta yuktab 'inda Allahi siddiqa. A čovjek će stalno da govori istinu, sve dok Allah dželle vala ne upiše kod sebe od onih koji su iskreni. Od onih koji su iskreni. A opet s druge strane kaže, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. A zaista svaka laž vodi u al-fujur, to je u griješenje, u prljavštinu, u nešto što ne valja, dakle u grijeh, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. A svaki grijeh, svaka nevaljaština vodi u vatru. Također kratak put do džehennema wa li'adu billah. <clears throat> Kaže dalje: Wa inna wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaba. A čovjek će Dakle, stalno da govori laž, da laže, sve dok Allah Đelevana ne upiše kod sebe od onih koji lažu. Znači, kod sebe da, da ga upiše od onih koji lažu iskreno je pohvalna, dakle, a laž je odvratna. U tom smislu je predaj koji bilježi ima muslim, a prenosi ga umu Kulisum radi Al-Anha, kaže, nisam čula poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je odobrio laž osim u tri slučaja. Nije odobrio laž osim u tri slučaja. I to opet se ne može definisati kao laž, u smislu da je to sad laž kao laž. Kaže, na prvom mjestu je čovjek koji kaže nešto u cilju pomirenja da čovjek kaže nešto za svoga brata, da pomiri dvojicu zaveđenih, pa da kaže jedan, <clears throat> da kaže drugoga, taj, taj govori o sebi da si dobar, da si ovako i onako, a ovaj uopšte nije rekao za njega to. to dakle, u tom slučaju je dozvoljeno reći i nešto što nije istina da bi pomirio dvojicu. To je prvi slučaj. A drugo slučaju je u ratu. Da zavaraš svoga neprijatelja, da, da mu ne, ne odaš svoje, svoje strategije, svoje dakle, tajne, to isto dozvoljeno da, da čovjek slaže, i kaže čovjeku koji govori svojoj ženi, na primjer, kad, kad mu kaže, hoćeš mi kup to i to da kaže, inšala kup ću ti, ali već ima u pozadim da to ne može izvršiti. A ako ima previše žena zahtjeva, prohtjeva, pa kaže, odveri me tu, hoćeš mi to raditi, sad ne ispalo, jel? Tu može da kaže čovjek također ženi ono što, nije, što neće uraditi. Ali ne u svakom slučaju da na svaku dakle laže i petlja. Ovaj hadis bilježi muslim. Molim Allah Đele Vala da učini naša, naša srca i naše jezike i naša djela od onih koji su istino ljubili oni koji govore samo istinu. A Kule kule hada wa astagfirullah li wa lakum kule li sa'il mu'minina min kule kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu la gafur rahim. بسم الله الحمد لله ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أما بعد الله جل وعلا je spomenuo jednom ajetu u suri Bekare svojstva oni koji su istino ljubili. Spomenuo je njihova svojstva i pohvalio ih u ovom ajetu. I to je ujedno, ovaj ajet je ujedno iman jednog vjernika. Allah Azza wa Jal kaže Lejse birra en tuvallu uđuhekum qibala al-mešriqi wal-maghrib. <clears throat> nije dobročinstvo dok ćete svoje lice prema istoku i zapadu. Walakin al-birru man amana billah, nego je dobročinstvo u tome ko vjeruje Allah. A ovdje se bir spomije, malo prije smo hadis spomenuli, hadis, inna sidqa jehdi ila birri, wa inna sidqa jehdi ila džen. Dakle, kada is, is, is, to svodi ka birru. Sada ovdje objašnjava Allah dželevala šta je to bir, šta je to dobročinstvo. Pa kaže, walakin al-birru, nego je bir, nego je to dobročinstvo. Men amene billah, ko vjera Allaha, wal jevmi l'akhir, ko vjere u suni dan, wal melaike, i u meleke, wal kitabi, i u knjigu, wal nebijin, i ko vjere u vjerovjesnike. To je dobročinstvo. Dalje, wa ajal ma la hubbi, i koji daje svoj metak iz ljubav prema Allahu dželeva, koji daje svoj metak iz ljubav prema Allahu dišenom, kome? Zemil kurba, wal jetama, wal metakim, najbližima, da ذوي القربى svojim najbližima, واليتامى والمساكين i jetimima i miskinima, dakle siromasima, وابن السبيل i onima koji su na putu, dakle putnicima, والسائلين i onima koji prose, koji traže, وفي الرقاب i oni koji daju svoj novac da bi otkupili iz ropstva, robstva. وَيَقَامَ الصَّلَاةِ I onaj koji obavlja namaz, وآت الزكاة كوي داي الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عهدوا كوي سدرجي سوغا سوية داك لداتي ريه سوغا بچانيا ناو نشطوية سيسا وبابيزاو والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يوني كوي سترپلوي ونيماشتني i u bolesti i onda kada se susret, su, kada susretu sa svojim neprijateljem. Ovo je sve dakle bir, ovo je sve dobročinstvo, pa kaže Rađele Vala, Ulaike allazina sadaku. E ovo su oni koji su istiniti. Ova svojstva koji imaju, to su oni koji su ulaike allazina sadaku. Ovo su oni koji su istiniti i istoljubivi. Wa ulaike humul muttaqun. I oni su, oni su, dakle, u pravom smislu, bogobojazni. Poslanih sallallahu alaihi sallam potvrđuje da muslima može imati neke, neke negativne nedostatke kod sebe. Može se naći, jer niko nije, da kaže, perfektan, ali sad ćemo spomenuti hadis u kojima u kojem je dakle zabranjeno šta da čovjek bude lažan. Nemoguće je da jedan vini bude lažan. Može imati neka druga svojstva, ali laž ne može. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve se hadis od Sofman, Sofwan ibn Selima, da je rekao: "Qila li Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem, bilo je rečeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a e yakunu mu'minu jabana?" Da li kaže može biti vjernik, da li se može desiti vjerniku da bude kukavica? Da je ponekad se desi da bude kukavica, Faqila na'am, pa je rekao da, može se desiti. Može se desiti da ponekad vijenik bude kukavica. وقيل أيكون فقيل له أيكون مؤمن بخيلا فقال نعم فسبرالي بيتر da li može da se desi da bude vjernik škrtica da je škrt pa je također rekao može se desiti. Pa je kaže se qila lahu ayakunu mu'minu kadzaban? Fa qala la. Pa su ga pitali a može se desiti da čovjek bude lažac, da vjernik bude da mu'min bude lažac? Pa je rekao ne, to se ne može desiti. <clears throat> To se ne može desiti da bude vjernik lažac. Zato se nikad ne može spojiti između sitka i nifaka. Nikad se ne može spojiti između iskrenosti i licemjerstva. Kaže Allah dželle ve ala: "Li yajzi Allahu s-sadiqina bi sidqihim." da bi Allah nagradio one koji su istino ljubivi, da bi Allah dželle ve na sudnji dan nagradio za njihovu iskrenost, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ A da bi s druge strane kaznio munafike, ako on to bude htio ili da im Allah dželevala oprosti, to je da ih da uputu još na ovom svijetu. Pa vidimo da se ne može sastaviti, sastaviti nifak i, i sidk nikad zajedno. Kale imam Ibn Qayyim rahmahullah, Zato kaže imam Ibn Qayyim rahimehullah, "Es-sidqu asasu al-iman eh, asasuhu as-sidq." Iman njegovo njegovo uh, eh, esas, znači iman vjerovanje, njegova glavna stvar je sidq, da čovjek bude istino ljubit. Njegova osnova je da je istino ljubit, da je iskren. To je osnova imana. وَنِفَاقُ أَسَاسُهُ الْكَذِبِ A nifak, licemjerstvo, njegova osnova je šta laž. Znači, njegovo glavno svojstvo i osnova je da lažu mu nas. Kaže dalje, فَلَا يَجْتَمِعُ كَذِبُ فَلَا يَجْتَمِعُ كَذِبُ وَإِمَانُ إِلَّا وَاحِدُ مَا مُحَارِبُ لِلْآخَرِ Pa se kaže, nikad ne može sastaviti te dvije stvari. Dakle, laž i ima nikad se ne mogu sastaviti, a da jedna proti druge ne ratuje. Jer jedna proti druge, dakle, nema sukova. Prelazi se od Abdullah ibn Amir radijal anhu, kaže da jedne prilike dok je kada je poslali sve selem sjedio kod nas, kaže pozove moja majka, pozove moja majka, kaže dođe nešto da. Pa poslali sve upita je na to šta se želja, šta se želja da mu daš? Kaže želja sam da mu dam hurmu. Pa poslali sve reče na to da mu nisi dala hurmu, bilo bi ti upisano ili bilo bi sada na teret grije. Laž bi ti bila sada na teret. Pa vidimo da nije ni djeci čak dozvoljeno, maloj djeci, u nas običaj da se maloj djeci može slagati. Dakle, ne je dozvoljeno čak ni maloj djeci, dvije, tri godine, pet, ne smiješ mu slagati. Ako kažeš da ću ti kući, to moraš mu kući. Ne smiješ slagati. Vidimo koliko, koliko vjera islam, dakle, puno vodi računa o ovoj stvari. Dakle, o laži i koliko je to opaka, opaka stvar. Zato je bilo rečeno mudrom Lukmanu, kako si postigao sve ovo? Jer znamo da je, da je Lukman point u Kur'anu o tome da, da mu Allah žele dala, Allah žele vala dao hikme, dao mu je mudrost i dao mu je da bude da bude pobožan i mudar. Pa kad su pitali kako se ovo postigao reče, bogobojaznošću, iskrenim govorom, ispunjavanje obećanja i kaže i ostavljanim onoga što me se ne tiče. Ostavljanim onoga što me se ne tiče. Da čovjek ne pita ono što ga se ne tiče, da ne radi ono što ga, što ga ne, što nije uopšte za njega, što nije njegov što nije njegova stvar. Zato poslanik sa selam je učio dovu koju bi mi trebali da učimo, a to je Allahumma tahir qalbi min an-nifaq wa 'amali min ar-riya wa lisani min al-kadhib wa al-'ayni min al-khiyana. Kaže Allahu moj, očisti moje srce od nifaka, od licemjerstva i očisti moj jezik od laži i očisti moja, e, moj, moja dijela od pretvaranja i očisti moje oči od izdajstva i prevare. Munafik ima tri svojstva, kako je poznato, a to je kada govori laže, kada mu se nešto obeća, ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri, on to i izneveri. Molim Allah Đelevala da očisti naša srca od licemjerstva, da naša dijela očisti od rijaja, od pretvaranja, da naše jezike očisti odlaži i naše oči od prevari. Molim Allah dželle vala da nas prekvilo na sudnjem danu, molim ga Allah dželle vala da nas uvede u džennet sa njegovim naj, najodabranijim stvorenjima, molim ga uzvišenog da nam oprosti naše grije, sakrije naše, naše sramote, molim ga uzvišenog da nam podari da budemo iskreni i istino ljubivi sredom, da nestacem uzvišenom tabaraka wa ta'ala. Allahumma izza li islamu l-muslimin, wa adilla širke wal mušrikin, wa demir a'da'i din. Allahumma izza li islamu wal muslimin, اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم احي عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم عن القوم الكافرين اللهم انا نعوذ بك من من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نسمتك ومن جميع سخطك وغضبك و... وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون كي نرى الدين عليا كي نرى الدين عليا Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.paltalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.fazomislama.com بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Na filmu kamili di aqlin wa di adadi من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Please do tell me to be ostaje samo put vjernika.